Ela me conhece desde menorzão. E eu gosto dela, meu quatro irmão. Tere, tere, tá ligado no esquema louco. E vários pedidos que nós dava doido. Cê tá ligado no que eu vou falar. Mas ela cresceu e somente mudar. Só quer saber dos maloqueiros e pá. Então vagabunda, bunda, pode começar. Novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malacas que vai te enlouquecer. Novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malacas que vai te enlouquecer. Então, novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malacas que vai te enlouquecer. Então, novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malacas que vai te enlouquecer. é DJ W, porra. Ela me conhece desde menorzão. E eu gosto dela, meu cotebão. irmão. Cê, tá ligado no esquema louco. E vários pedidos que nós tava dando. Cê tá ligado no que eu vou falar te mudar. Só quer saber dos maloqueiros e pá. Então vagabunda bunda, pode começar. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Santa Santa pros malacas que vai te enlouquecer. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Santa Santa pros malacas que vai te enlouquecer. Manda pros malacas que vai te enlouquecer. Então vinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, tá, senta tá, tá, pros malacas que vai te enlouquecer. DJ, DJ, dá